Viatge d'estudis a Sort. A les 8 del matí teníem que estar-hi a l'aeroport per agafar el nostre vol. Vam arribar sobre les 9 a Lleida. Vàrem agafar l'equipatge i vam encaminar una mica fins que vam veure un autobús que vam alquilar pel transport de l'aeroport al nostre albergue. En arribar a l'albergue vam deixar el nostre equipatge i vam anar a explorar una mica el poble on estava el nostre albergue. Després vam tornar per menjar uns espaguetis molt dolents i a la tarda ja teníem una visita prevista a una fàbrica de formatges. Aquella nit varen dormir com troncs, ja que estàvem esgotats del viatge. A la matinada següent agafarem un altre autobús per visitar el Parc Natural d'Aigüestortes, on varen fer un interessant passeig al llarg del parc en arribar a la cima del parc, perquè estava en la muntanya, ens vam trobar amb l'agradable sorpresa de que el dia d'abans va fer mal temps i vam poder jugar amb la neu. El tercer dia vam quedar-nos a l'albergue pel matí. Per poder agafar forces, la majoria de la gent es va quedar al llit dormint fins l'hora de menjar i per la tarda anarem a fer rafting i tornarem una altra vegada esgotats. El dia que feia 4 va fer molt mal temps i vam tenir que quedar-nos a l'albergue sense sortir i aplaçar-nos les sortides d'aquell dia per el següent. Vam estar quasi tot el dia jugant a ping-pong en una sala de jocs que hi havia a l'albergue i anant d'habitació en habitació per parlar amb els amics i passar-lo bé. El cinquè dia vam poder sortir i vàrem anar a fer el barranquisme que el dia anterior ens va ser impossible realitzar. Va ser un dia molt divertit. Alguns dels meus companys es van caure d'una manera tan bestial que encara record algunes de les seves caigudes, en especial una de la meva professora en la part final del recorrit. A la tarda vam tenir l'oportunitat de sortir a passejar lliurement pel poble de Sor i comprar-ne el que volguessin. El sisè dia vàrem tornar a fer l'equipatge, que era el doble de difícil de que tot encaixara, perquè els regals i la mateixa roba d'abans pareixia impossible que cabés en la mateixa bossa. A les 12 agafarem l'avió de tornada cap a Eivissa, on estaven els nostres pares i mares esperant-nos amb moltes ganes.